ciu agroculturisto scias che plantoi amas nitrogenon, fosforon, cae calion. Tro granda quanto da metalloi in la grundo ordinare mal bon faras al ili. Tamen, antau quelca iardecoi, esploristoi el trovis en Nov Caledonio etan arbon, sebersia acuminata, quiu en curiosa maniero, en havas altan quanton da nikelo en sia resino. Oni nomis gin accumulema relate al metalloi. De tiam, decoi da aliei metal accumulemai plantoi estis trovitei en Nov Caledonio, cae ancau en plurai aliei landoi. Cae ili ne accumulas nur nikelon, sed plurain aliaen metalloin cobalton, talion, zincon, manganon, selenon, cae aliaen. En sia evoluado ili adaptigis, cae ne nur post vivas con tiui substansoi en sia interno, sed en iui ocasoi tio consistigas considerindan quanton, foie quin procentoen de gia masso oni al nomas tiuin plantoin biometallo. Ciam oni examenas tiuin vegetajoin per fluorescai ixoradioi, nikelo aperas en bone videbla rugia coloro. Cian utilezon povus havi tia curiosa el trovo? Unua utilezzo povas esti la usado de tiai plantoi por purigi la grundon quie restas considerinda quanto da tiei metalloi post la eltirado el minoi. Tiui restajoi en la grundo povas esti dangerai precipe quiam ili atingas aquotavoloin, cae se oni crescigas accumulemain plantoin en tiun grundon, oni povas resanigi gin. Crome, oni iam povas tiri nickelon el ili en economie avantagia maniero, nome el prenante gin recte el accumulema vegetajo. Oni nomas tion plantomineio. Baldau estos eble ancau exploati alia in valora in metalloin per tiu sama sistemo gi estos granda avantaggio relate alla tradizia exploatado de la grundo, se oni consideras la natur medion, la socia in baroin, cae la severa in protecta in legioin. Temas pri substansoi tre gravae in iui technologioi, principe se la fontoi farigias renovigeblai. Tio, lasta tempe, pli altigis ilia impresoin. Existas planto spezioi, kiui liveras grandan quanton da nicelo en ciu iaro po hectare, ec se oni consideras la costoin de productado cae prilaborado. Ali flanque, nicelo el prenita el biomaso estas pli pura ol tiu el prenita el biomaso ordinarei minoi. Nun tempe, oni organizas grand scalaen testoin en regionoi quie abundas metalloi en la grundo, porque oni confirmu la avantagioin de tia spezza extrattado.